ekainak lau gaur aste azkena da eta berri hon albistegia duzu berrio berri ratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi? Bai, garasi, Euskarako ipuinen lehiaketari dagozkion sariak banatu ziren atzo. Amazazpigarren aldiz, ospatzen den lehiaketa izanik Euskarako ipuin nunenen lehen ezkuntzako egilek saria jaso zuten atzo. Sari banaketa festan aurrikuskizunaz gozatu, al izan zuten bertaratutakoak ipun eta egile saritu puntuak hausek izan ziren lehen ezkuntzako lehenengo zikloan, oiane ireizo zalbarez sorgina eta maior txiki lanarekin, eta naikari matxinkurraitz lili izurdea lanarekin. Lehen ezkuntzako bigarren zikloan sarituak, neike marti hartu barroso paperen makila ipuinarekin eta udane goikotxea goinin naia eta bere zalditxoak izenekoarekin. Lehen ezkuntzako irugarren zikloan ordea sarituak, nerea lasa lekun berri, sara eta maloki poloan ipuñarekin baita garazi goldaratzena Sanchez hasiera eta bukaera lanarekin. Eusebio Medina Berrezartarrak orkoiengo festa kartelen lehiaketa irabazi du. Lehiaketaren amaika garren edizioan parte hartu eta irabazi egin du Eusebio Medinak. Ekainaren emezortzen hasiko diren orkoieneko jaien kartelan ageriko da berren, ere, berreun eurorekin saritutako bere lana. Eta bestetik le, eh, Ricardo Feliu soziologoak eh, hitzaldi bat eskeniko du gaur kulturgunean. Berriozarko ateneoa antolaturik Ricardo Feliu izlaria La doktrina del shock una revisión crítica izeniko itzaldian parte hartuko du. Feliuren itzaldia bukatzearekin Ateneotarrak eztabaidari ekingo diote. Etzordua esan bezala gaur arratsiko zazpietan etan kulturgunean. Autodefentza feminista tailerrean parte hartzeko asken aukera. Ikariari eta udaleko berrentasun zailak antolaturiko autodefentza feminista tailerrean parte hartzeko aukera. Dute oraindik interesdunek hostegun eta ostiralean arratsiko lauetatik zortziak bitarte gaztelekoan egingo den tailerrean izan emateko. Gaztelekura hurbil daitezke emakumeak xabi besten azbeatzi lau zortzi, oita marramasei, ugita maika telefonoan ere izan amaterik. izango dute. Amaia zalba berrentasun saileko teknikariarekin tailerraren inguruan hitz egiterik izan genuen pasaden astean eta hauexe izan zen azaldu zuguna. Bueno, pues berez da, e, erasoen aurrean erantzuna ematea, ez? Autodefentsa hitzak esaten du, pues da, neure burua defendatzea eraso baten aurrean, ta feminista, ze autodefensa mota asko daude, eta autodefensa hutsa bakarra ere, baina feminista hau e, sartzen da, ematen zaiolako pixkat ikuspuntu bat e, zergatik e, erasotuak diren emakumeako garen, ez? E, zeri lotuta dagoen, nola den arazo estruktural bat eta ez puntuala, ez? Eta nola ematen diren batez ere gizonezkoek egiten dute emakumezkoen kontra. Udalak Donibanesuak erregulatuko ditu. Berriozarko udalak Donibanesua antolatzeko modua aldatuko du aurten xabeain bat urte zerdialdean kokatutako gunean egina izan dira, baina gune hori izatu zenetik hotxazken bi urteetan Donibanesua basoa ba pasalekuan eginda. Hala baina pasalekuan kalte nabarmenak gertatzen dira, zuaitz hautsi eta erreak lurra ondatuta eta kalteak konpontzea garestia da, bestalde giza legearen kontrako jokabideak ikusi hoi dira. Horregatik guztiagatik aurten irusu besterik ez dira baimenduko. Handi bat ikusgarriagoa eta bitxiki jauzi egiteko irura, irurak esparru jakin batean kokatuta. Noski afariak prestatu pertsonak eta kuadrilla bakoitzak eraman beharko du beharrezko tresneria. Sua lurrean egin gabe moldatzeko tolaketa berria azertzeko bilera eginen dabiar arratsaldeko zazpiterrietan udaletxeko kulturgunean. Antolaketa berria zaritu zen Fermin Irigoyen kulturteknikaria atzoko elkarrezketa Hemos tenido unos cuantos problemas estos, eh, estas dos ocasiones, sobre todo pues con eh, árboles que se prenden, eh, ramas que se utilizan para las hogueras y luego aparte que el paseo se nos queda, pues bueno, hecho unos zorros después de que todo el mundo haga su hoguera en, la, en, el propio suelo. Queremos cambiar estos comportamientos porque pues, no nos parecen adecuados para la zona en la que se hacen. Bestetik, berroi tamar berrio zarta rakelarrearen antolaketan murgildurik dabeltzateen bat hilabete direla justuki donimanez zuen egunean antzesteko akelarrea beraz. Ekainaren oita iruan gabeko amarretan usasunetxe ondokoa aparkalekoen ikusgai izango dugu. Gure esku dago herri ekimena berriozarren aurkestua. Euskal Herriaren erabakitze eskubidea aldarrikatuko duen durangotik Iruñarako gizakatea bultzatu duen herri ekimena berriozaren aurkezua izan zen igandean. Eta honekin erabakitze eskubide aldarri harturik berriozartarrak ekainaren zortzean eskuak emanez gizakatearen partea izango dira daukien metrotan. Eta sokatira solastuz, irekiko dugu Kirolen atala, lezakan Nafarroko lau biderlauko txapelketaren finalak jokatu ziren, eta onera dakarskigu zailkapen orokorrak. Gizonezkoak irureun kilotan lehiatu ziren, eta lehenak txapeldunak amaiur atalekoak izan ziren bigarren postua, beti gazte be taldearen zako eta irugarrenean berrio zartarrak gure herriko tiralariak. Neskak berrontaberroita bost kilotan lehiatu ziren, eta txapeldunak bat basaburua burua imotzekoak izan ziren bigarrenak berriu zartarrak eta hirugarrenak aldiz txantrearrak Egoraldi azmintzatzeko unea dugu, orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua <laughs> odeitxu edo oso odeitxu egon dela dio gaurko iragarpenak. Zaparra da txikiak botako ditu arratxean atertzera eginez. Mendebal osagaiko aizea ulbizia ibiliko da ipar mendebaldeko nagusi izanik. Temperatura minimoak gutxi igo eta maksimoak asko jaitsiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozari erratiaren sintonian, fmk1.zortzian edo orduero interneten, eguzkiplaza.neten.